Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa l-ewwel wieħed minnhom. Għaddew ftit aktar minn 24 siegħa minn min xħin seħ l-attakk. U eh, nista' ngħid li dawn l-aħħar 24 siegħa kienu tassew eh, kommoventi f'kull sens tal-kelma, eh, sew mill-aspett emozjonali meta tara id-diżastru li, li hawn madwarna hawnhekk u anka eh, mill-lat ta' anka jekk issegwi relattivament eh, mill-bot. Xi rrid ngħid? Rrid ngħid illi ehm, għalkemm jiena ngħix hawnhekk fi New York eh, f'dawn l-aħħar f'dawn l-aħħar sigħat jiena kont id-dar mal-mara tiegħi eh, eh, madwar 8 mil il bot minn fej eh, huwa l-World Trade Center. Però il-bira stess fil-moment li seħ l-attak jiena kont qiegħed nipprepara biex immur Manhattan fl-Università New York fejn fejn kont ser nagħllem xi lectures u u hemmhekk huwa relattivament eh, noħna kwarta il bogħod bil-mixi minn fej seħħet id-disgrazzja. Eh, fortunatament eh, għalija personali tal-anqas ma rnexxilix immur Manhattan u anke kieku rnexxil immur naħseb li l-vjaġġ lura lejn id-dar minn dak li rajt u smajt tal-anqas minn għand ħadd ieħor hawnhekk eh, kien ikun kaotiku u twil. Però eh, l-inċidenti ġarek taħseb ħafna eh, nhar il-ġimgħa li għaddew, ġifieri erba' ilu biss, jiena kont propju fil-basement tal-World Trade Center għal fatt li eh, ħriġt u dħalt fl-istazzjon tas-subway tal-ferrovija ġifieri hemmhekk ehm, li kieku li kieku dan l-avveniment seħħ nhar il-Ġimgħa flok il-bieraħ it-Tlieta l-istorja kienet tkun differenti ħafna għalija personali. E, apparti l-aspett personali, hemm ukoll e, il-ħsieb dwar Maltin oħra li setgħu kienu involuti e, f'dan l-inċident. Eh, naf, anzi, huwa ferm, ferm qar minn incident, pero eh, li, li nafu żgur huwa li madwar 200,000 ruħ kuljum jidħlu joħorġu mill-World Trade Center kienu. U eh, diversi turisti jħobbu kienu jitilaw fuq il-bejt ta' dan il-binjoli biex jaraw il-veduta minn hemmhekk. Sirt naf li illi anka jumejn ilu nhar it-tnejn stess kien hemm nies Maltin jew pjuttost minn Għawdex eh, membri u ħbieb tal-kor Lawda Tepweri li eh, fit tmiem il-ġimgħa li għaddiet kienu hawnhekk biex biex eh, jagħmlu kunċerti fil-kwartieri ġenerali tal-ġnus Magħquda kif ukoll fil-Lincoln Center u fil-St. Patrick's Cathedral u dawna telaw hemm fuq ehm, Ġifieri setat kienet anka l-bieraħ din. Sissa mir-rapporti li għandna jidher li mhux biss eh, dawn il-ħbib tagħna tal-kor tal-Lawda Tepweri eh, huma kollox sew eh, qegħdin fil-lukanda tagħhom li hija Carlton Hotel li hija eh, fuq 29th Street jidher li ġifieri relattivament eh, at a safe distance kif qed isejħu hawnhekk eh, l-inħawi illi jkunu relattivament tajbin għal dawn l-affarijiet. Fis-sijat li għaddew jien għamilt ukoll kuntatt ma' membri tal-Korp Diplomatiku eh, Malti ehm, u dawna eh, sissa m'għandhom l-ebda rapport ta' Maltin illi illi huma nieqsa jew nkella eh, midruba jew għar minn hekk. Ehm, anka il-membri tal-korp diplomatiku ehm, huma il-bot minn minn l-inħawi fejn fejn seħħet il-traġedja wkoll eh, anka għal fatt illi il-kwartieri ġenerali tal-ġnus mawda fejn eh, bosta minnhom jaħdmu taħt it-tmexxija tal-ambaxxatur eh, Walter Balzan ġew evakwati minn hemmhekk. eh, ftit tal-ħin biss wara li sar l-attak fuq il-World Trade Center. Eh, li nistanajt li nistanajt huwa li li hawn sens ta' tensjoni kbira jena ngħid għalija qatt ma kont eh, daqshekk qrib ta' tant eh, biża' u ta' tant eh, rabja rib rib eh, mhux biss mill-aspett eh, ġeografiku għal fatt li bejn bejn hawn minn fejn qed nitkellem bħalissa mid-dar tiegħi u, l-World Trade Center hemm biss minn mili, però anka il-fatt li hawnhekk il-televizjoni huwa differenti minn kif forsi ehm, jider f'pajjiżi oħra bħal ma Malta u anka eh, ħutna l-emigranti eh, fl-Awstralja u fl-Ingilterra u f'pajjiżi oħra anka l-Kanada saħansitra u anka finħawi oħra fl-Istati Uniti eh, huma differenti għal fatt li hawnhekk l-istazzjonijiet tat-televiżjoni għandhom aċċess dirett 24 sija ħin kollu għal fatt li dan huwa dan huwa il-neighborhood tagħhom mhux hekk. Allura Allora anka, anka eh, ċertu rapporti hawnhekk huma differenti għax jirrapportaw direttament dwar nies li forsi eh, aħna nkunu diġà nafuhom eh, fuq livell lokali tal-belt ta' New York. Ah, avolja il-belt ta' New York hija belt enormi ta' 8 miljun ruħ, xorta waħda għandha l-aspetti eh, lokali tagħha. Jiena fiħsibni illi nagħmel kumment ieħor bħal dan aktar tard għalissa ċert illi eh, illi eh, tifmu illi anka emozjonat u kommos bis-sitwazzjoni u pjuttost eċitat dwar dwar dak illi għaddej. Eh, nirringrazzja lil ħafna u ħafna nies eh, sew ħbib li nafhom, sew nies tal-familja kif ukoll nies li anka eh, ma nafhomx li forsi permezz ta' xi email hawn u len illi batuli anka emails personali biex jistaqsuni dwar is-sitwazzjoni tiegħi personali kif inhi u anke biex ikunu jafu dwar dak illi qiegħed jiġri hawn. Nirringrazzjakom minn qalbi. Dik kienet xandira ta' Toni Sant fis-sensiela dwar il-ħdax ta' Settembru minn perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia dot com.